Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirëmëngjesi dhe Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjesi Altinit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Oltës, mirëmëngjesi dhe Lorit. Mirëmëngjesi. Se po mendoja se cili do ishte tingulli që do të përfaqësonte mirë këtë mëngjes. Mhm. Sepse me tingull i pasë. Oh, po po. Ky është tingulli i dimrit. I hundëve të ftohta, po, mm. që është bërë shumë ftohtë në fakt. Kështu që është Është ftohtë për jashtë, nuk e di sa mm. është në këto momente dhe do e mbajmë surprizë për ju miq të dashur, sepse është kuiz sa është në këto momente. Por uh, Olta do na informojë pas uh, pas pak minutash, sot është e mërkurë, data është 22. Mhm. Erdhi dhe 22 nëntori. Iku dhe nëntori thuaj. Edhe pak ditë kanë mbetur. E mirë. Wow. Se festa po vijnë. Jo, ke festë kombëtare, ke festë. Ke shpejt sa unë po. nuk e kam kuptuar fare. Plus që është me 30 ditë ky dhe ikën një çik më po. shpejt. E drejtë Olta. Një pikë për Oltën deri tani, kështu që jemi 0 me 0 me 1 me 0. Për momentin do shikojmë se sa pikë do kenë secili prej miqve të mi kështu do jetë tani. Okay. Uh, quiz nga fillimi deri në fund. Të emisionit dhe kush fiton çdo ditë pastaj do bëjë një xhiro rrotull studios. Mm. Me një kalipiç mbi secilin prej atyre që kanë humbur, jo, do thotë tre xhiro në total. Mbi humbësin, mbi humbësin. Mbi humbësit, po, se një ka një fitues e tre po. tre humbës. Oj oj oj. Ndërsa, po. Uroj mos fitojë Lori. E le të shojmë. Si ka luajtur? Është më pas. Ndoshta, po Lori, po pse pse thua, është po, më i rëndë apo çfarë? Më i rëndë, më i gjatë. Po, se e ke vështirë. Po mirë, është mirë kur humb se pastaj mund të Se nuk është ky golf. Më duket seç ka bërë një gjë Victoria po, Beckham. Ti sa po e the tani thua kjo s'ka lidhje me ty. Po jo, tash më kujtua po nga ti nga e di domethënë. Tjetër. Po nga një tavolinë. Ka bërë një gjë çfarë ajo, çka ka bërë? Se unë e di çfarë bën ajo çdo ditë përveç sa. Ka nxjerrë një golf, një model. Ah, okay. Oh. Okay. Ndërkohë kam lexuar diku që janë në modë trikot e gjyshes, ato pra që janë me thurje. Kemi mhm. plot. Thurje, kemi mhm. plot. Me qëndisma, gjithashtu. Ajo kështu se çfarë bënin gjyshet ishte që që Shqepnin triko. Po. Ua merrnin leshin edhe e bënin po. Po. Po. E bënin modelet dhe dukeshe kështu si si një ylber. Jo tamam ai LGBT, po një ylber kështu i errët i sajuar, e ke parasysh me ca andej ca këtej dhe ishte Atë s'e mbaj mend se ça i quajnë Olta, po dëgjuesit do na e thonë. Okej. In sikur thonë. Na e shkruani në 0692070222 0692070222. Ça quhet ajo gjëja. Ti ke fjalën për Shkopin që Shkopin që mbante, po? Mm. Se ç'kishte ajo, nuk kishte diçka, nuk kishte si si ishte thjesht jo, shkop. Jo, normal. Se ç'kishte një gjë. Dhe i vinte rrumbullakët. Po ti duhet të, kur e merrni atë leshin e duhet ta sikur ngadalë e pak, kështu që ta kalojmë me dy gishta vetëm. Po ti sikur mhm. numëron lek tani. Që bëje fillin. Po. Sikur numëron lek, po ke të drejtë. Po se s'më vjen po kjo as kjo, e numëron lek se edhe nëse numëroj ndonjëherë, s'i numëroj këtu. Ku po, t'i rri lek? Normal, normal. Se do ishte normale që të numëroj lek 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Një çik më poshtë. Njerëzit e bëjnë kështu gjithmonë kokën ulët. E normal. Edhe poshtë tavolinës që mos ta shohin ti. Po, po, po sa i varet e. Varet nga pozicioni ku je. Varet nga pozicioni ku je. Vendi. Seç po lexoja për atë se s'dua të, okay, se kjo është mm. tjetër. Tani mediatikisht vazhdimisht kjo historia e këtij tipit me 800 e ca mijë euro. Mm. Se po lexoja ca detaje nga ky. Pesë nga pesëdhjetëshet që ishin gjetur në makinë ishin falso. Oh. 250 euro nga oh, bo, bo. nga 863 mijë, okay, dakor. Shumë pak ulur. Pranueshme, pranueshme si si përqindje falso. Po kam siguri të rrihte lekët në në bankë. Jo, një nga detajet që lexova ishte hmm. që nuk kishte asnjë fashetë bankare. Domethënë paratë ishin të ah, shpërndara. Ëh. Ah. Dhe s'kishte, domethënë se fashetat ndonjëherë kanë dhe një vulë për shembull, të ta normal, Raiffeisen apo, BKT apo, ku di unë ça mund të jetë banka Kanë vulë, kanë datë Kanë datë dhe kështu dhe edhe ti ke sigurinë e numërimit, apo jo, se ka mhm. kaluar nga banka dhe di që Qoftë se ajo është, po themi 10.000 euro, është 10.000 euro, se Edhe mund mos jetë, se ka një qas me Ja nga hesht në një po. Por po them, por po them që pak a shumë Kurse këto kishin qenë të shpërndara O, sa Edhe po e mendoj, sa të shpërndara se edhe të palidhura, domethënë si kanë qenë. Po shpërndarë, kanë qenë kështu thjesht të hedhura në sedilje. Me madhe ajo. Me prerje të madhe. Me prerje të madhe, dakor, po sado të mëdha që të jenë prerjet. Po të arrish te numri 863000 bëhen shumë nga prerjet e mëdha. Se prerja më e madhe është 500. 500 pra. Dhe me atë nuk është se qarkullon dot. Se s'merr njeri, unë kam Të shpif një herë për ty një 500-she. Se e mendova kështu si, po në Greqi nuk ta mhm, merrin. Nuk ta marrin. Unë e mendova sikur e ke parasysh praktik, kështu që thash. Mhm, Ashtu ma kishin dhënë me të drejtën po. po. Edhe edhe jo, ore se më gjeti belaja. Më jeni ata si. Ore është e vërtetë. Ore nuk merrem me drogë. Ore kështu po, jo, jo, nuk e. Kush të njeh aty. Do të thënë atë se thash se do të se s'ia dinte njeri për atë. Po kështu. Kështu që mm. Daddy's Home dyshi. Është njëri nga filmat e javës më të dashur. Unë kam shumë qejf atë filmin. Edhe paska orare plot, kështu që dëgjoni në klubin e mëngjesit sot edhe për të fituar bileta për në Cineplexx sepse Daddy's Home dyshi ka ardhur. E ke parë njëshin njeri? Është nuk e kujtoj fare. Është një komedi shumë e bukur kjo, me Mark Wahlberg. Mhm. Mm dhe Will Ferrell është Jo, s'duhet ta kem parë. S'duhet ta kesh parë. Hmm. Se do më kujtove. Historia është që Will Ferrell është një si tip burri qullac pa e quaj, ëh, mm -hmm. i cili është martuar me ishin e Mark Wahlberg, që okay. është një burrë nga këta macho, e ke parasysh kështu, tamam djali i fortë, domethënë. Ëh. Mm -hmm. Dhe ky po rrit fëmijët e këtij tjetrit pra. Djali okay. i butë po rrit fëmijët e djalit të fortë. Mm. Po çdo gjë është mirë derisa ai shkon t'i takojë. Ai shfaqet. Ai shfaqet janë miqësorë, e ke parasysh? Nuk është se kanë ndonjë konflikt. Po ka një janë tipa shumë të ndryshëm. Edhe sigurisht që ka një kështu përplasje që krijon pasaj komedi është shumë e bukur. Po tani është dyshi, sepse çka kanë bërë është ja se ta kërkoj këtu. Ëh. Uh, po e shoh, po jo, nuk e kam parë. Tani kanë sjellë edhe baballarët e baballarëve. Oh. Domethënë tani oh. vijnë edhe baballarët e këtyre Edhe është është Mel Gibsoni që që futet në skenë. Mel Gibson babai i kujt është. Mel Gibson do bëjë babain e, po, babain e djalit të fortë sigurisht. Do jetë gjyshi i fortë. Shikoje pak. Kjo është Daddy's Home 2, është pra Daddy's Home 2. Babai vjen në shtëpi. Si ta përkthejmë? E kam edhe me edhe me zë, Altin. Oh, because my dad's coming too. Pra ka dhe ky një baba. Kështu që. Here's my big man. Çe çike. Kështu që, okay. Kemi filma të bukur në Cineplex miq të dashur sot gjatë gjithë mëngjesit këtu në klubin e mëngjesit. Mund të fitoni uh, biletat për të parë Daddy's Home 2. Uh, Ka shfaqje në orën 15:30, 17, 19, 20, 21, 22. Ditën e premte dhe ne ju çojmë uh, në Cineplex falas për ta parë këtë film është uh, super gjë. Kështu që unë këtë do ta shikoj, Jeri. Me sa duket edhe unë. Po. Kur të kthehemi, do të dëgjojmë uh, shprehjen e ditës sot nga Jeri, do të dëgjojmë edhe se si është moti nga Olta, zonja Zotrin. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Blendi, Altini, Olta, Lori. Mirëmëngjes Jeri. Hello. Tani është koha më shumë për të dëgjuar nga vajzat. Është uh, Jeri në fillim që na shpreh një ka zgjedhur një shprehje dhe mm -hmm. na mhm. frymëzon me të. Nga kush është sot? Nga autori amerikan Dale Carnegie. Nga Dale Carnegie, ndërkohë që Olta menjëherë pasaj do të na informojë mbi motin. Atëherë, shprehja është kjo. Suksesi është të marrësh atë që do. Lumturia është të duash atë që merr. Duket pak si lojë fjalësh. Altin më duket. Duket si Nard Ndoka kjo. Edhe një herë. Jo, ta ke gabim. Suksesi është të marrësh atë që do. Po. Lumturia është të duash atë që merr. Oh. Wow. Kështu që më vjen keq, Olta. Ç'është gënjesh? Lori s'e kupton dot në sfond. Është shumë e bukur. Është e bukur. Faleminderit Jeri. Të lutem. Ja ku dëgjuat gjithashtu nga Dale Carnegie zgjedhur nga Jeri Saka sot në klubin e mëngjesit. Edhe një herë tjetër të lutem. Suksesi është të marrësh atë që do. Lumturia është të duash atë që merr. Thank you. Të jesh mirënjohës pra. Të bën të lumtur. Mm. Faleminderit Jeri. Të lutem. Olta. 5 gradë është në këto momente, 17 do jetë maksimalja për sot dhe mos u trembni, nuk ka shi. Mos u trembni, nuk ka shi, mos u trembni, nuk e di. Ka vetëm Sepse trembeni ju. Ka vetëm. Olta po ju thotë. Ka vetëm vranësira, e kupton, mos merrni mm. çadër kot. Okej. Okay. Shpresoj mos lagen. Faleminderit Olta. Se po jap sigurinë unë po. Mm. E më mirë sigurisht. Nuk ka shi gjithsesi. Po ku shkon mendja? Ajo. Gjithsesi. Po imagjinoj një grua tani që shan Oltën në trotuar diku duke u lagur në Tiranë kështu. Jo, jo që tani, çikë më vonë. Edhe çon ca fjalë ndoshta që s'duhet kështu. Në publik. Ajo. Se do të ketë marrë felojnë me vete. Me shiu që bie kështu. Jo, jo, jo në një gjë po, s'dua unë tani ta bëj. Nëse. Nuk besoj. Ja. Nuk nuk beson, po shpreson pra tani, që mos bie shi. S'ke ç'u thua edhe mund të po bjerë, merr një çadër me vete, mos jo, më jo, shani jo, mua. Jo, mos e nuk do bjerë. Po. Është sigurt. Janë punë të zotit këto. Shikoj të dalë dielli për pak. Do dalë vërtet. Mm -hmm. Unë unë e pashë të hënën më duket. Mm, çfarë bën? Në mëngjes motin. Mm. Edhe me sa vura re për javën ishte po, ishte okay, domethënë edhe në vazhdim, kështu që çfarë goca është ka një përmirësim, është ftohtë tani, por ka një përmirësim. Vetëm që është ftohtë. Gjithsesi për të dielën thua. Ah, kemi Olta deri të dielën. Nuk e kuptoj këtë gjë. Po po. Gjithsesi që koha do prishet një ditë, do prishet një ditë. Po, do ketë dhe mot të keq. E diela nuk është shumë. Në muajt në vazhdim. E ke vërë, e ke një tendencë Po borë, do kemi borë. Borë do kemi në Tiranë thua ti, se në Korçë ka, jemi në rregull ne. Po në Tiranë ore, se në Korçë. Këtë vit në Tiranë do bien pranga. Nga qielli pranga. Po. Me ngjyra? Jo të borës. O ti do ti vetëm në një oh, vend e ke mendjen ti tani. Po ka lezet të ketë pak ngjyrë se kështu. Po merr. Kaq të zymtë të gjithë. Ti ke edhe borë mund të jesh. Ë? Unë them pranga, prangat e ligjit kjo. Po me ngjyra, me ngjyra. Se mos janë ato me ngjyra. Ke një kështu tendencë Jeri drejt ngjyrave. Largohemi pa, më pëlqejnë shumë ngjyrat. Se si shkon mendja. Mhm. Çdo gjë i pëlqen me ngjyrë Jerit. Mm -hmm. Me këtë mendim po ju lë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, miq, tash tani ka muzikë. Nuk e di se kush e këndon, shpresoj të jetë ndonjë afrikan, por eh, çfarëdo që të jetë, s'ka s'ka problem. Lëshohet diçka. Afrikën e paska që në ritëm. Se gjitha këto thonë, kjo dëshira jonë për ritmin, mm -hmm. vjen nga daullet e stërgjyshve tanë në Afrikë, nga kemi dalë, në ritmi fiseve, Tha, e keni live ju atë emisionin? Seriozisht? Po. Wow. I thash, live e kemi ne, se këto sigurisht janë live. Po. Mm. Në mëngjes, gjithë emisionet e mëngjesit, ma merr mendja janë live. Vetëm uh, mos ngatrohen me ritransmetimin që bëjnë te News-i. Se bën orën e parë, Baçi kam përshtypjen unë dhe pastaj e ritransmetojnë ata. Se di, oh, po, se po. kam idenë, nejse Po se bëhet 7 me 8 dhe pasaj në 8 Lexojnë gazeta, po nuk është se i lexojnë prap nga fillimja është, është po, një orë dhe parë është kaseta, direkt po, është kaseta e leximit të gazetave Se s'ka kuptim t'i lexojë dy herë Edhe unë atë do të doja Kështu që, plus që e ke për ditat pun Të merr Po pra, të zë Kështu që Ehm, um, jo, jemi live, jemi live. Po si po mendoj si e provojmë që jemi live. Përveçse mund të them për shembull që ora është 7:22. Siç e kam unë këtu përpara. Ja, ora përveç mm. faktit që ora është në ekran, mm. poshtë logos. E sheh. Mm. Shumë mirë është këtu, më pëlqen. Ora e mirë kjo. S'do t'i themi ndonjë gjë tjetër, Lor. Nuk e di çfarë t'i themi. Ë mund t'i themi që hmm. në momentin që bie shi jashtë, ne kemi shi. Po, në momentin që e lëshoj unë një stilolaps për shembull këtu në studio bie miq të dashur. Live. Është live, shikoje. E lëshoj unë momentin që e lëshoj unë bie. Bie. 100% live. Po pra edhe kur qesh Iri, live. Është. Jo, unë kam regjistrim të qeshur. Okay. Tani. Tani. Mund ta provojmë me anagramën ndoshta. Qoftë se okay. neve e hedhim për uh, për zgjidhje dhe njeri sot Kush e ka botuar këtë? Në Kinë është? Jo. Në Kinë. Jo, jo, jo, jo, jo. jo. Ky është në rregull. Ky është fjalori i se është vetëm Mos nga përdorimi. Ky është nga botimet Toena, është nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Kështu që mua më duket si emër e ke në dy rrjeshta, e kupton? Shumë mirë. Është katërcipërisht. Mhm. Mm jo katërcipërisht. Shpresoj ta mbaj. Sa të rrosh do mësosh. Dhe e katërciptë ishte mm. një grua për shembull e gjithanshme. Po po. Një grua e katërciptë. Sa qef. Katër. T'i thuash gruas je e katërciptë. Do ta marr për shaka. Pastaj kur ta sqarosh më vonë kështu. Sqarosh kur të vijë fryma, apo? Druri ka bërë punën e vet. Po. Miq të dashur, një orë në dorë në Premium Watches. Tola. Risker. Tola Risker. Tola mund të jetë uh, një vajzë. Hajse po e quajmë andej nga nga Amerika Latine ka kështu Tula për shembull. Mm -hmm. Po kjo e ka Tola. Edhe është Risker. Se është uh, riskoze kështu që riskon. Risker. Ça kemi këngë në radhës, zoti Sulaj? Katy Perry, Chained to the Rhythm. Katy Perry, Chained to the Rhythm. Më hutove me këta. Me Tola Risker. Pa po, për. Po. Vrite pak mendjen njëherë. Sa të bëjmë njëherë si fizkulturë tani në mëngjes. Dëgjojmë Katy-n edhe mbas pak. Klubi i mëngjesit. 10. Faleminderit. Kaq kohë sa kemi bashkë, m'i mbarojnë fjalitë. Po po sigurisht. Ata e dinë se çfarë do thoshe. Kur them në radion Club F M. Ah. ah Mirë kam kam një gjë të mrekullueshme për ju miq të dashur. Mm. Të mrekullueshme. Kjo është do jetë katërcipërisht truheqëse. Por uh, më keq nga anagrama? Mhm. Çfarë është kjo? Kaq. Ishte për kënaqësinë tuaj dhe timen. Seriozisht e ke? Po. Bukur është. Pse? Na zgurdullove nga sytë. Po shiko, imagjinojeni se çfarë efekti ka mbi trurin e një njeriu që mund të jetë me stres tani në mëngjes duke ikur në Okej. Okay. Mirë, mjafton. Që është edhe vonë për në punë. Nuk ishte kjo ajo se ngatërrova. Ajo që doja t'ju bëja të dëgjonit është kjo këtu. Mm. Ky është një regjistrim Live i një fenomeni natyror Siç po e dëgjoni tani Dhe është gjithashtu tingull misterioz në klubin e mëngjesit Dhe nëse arrini ta zbuloni se çfarë po dëgjojmë Do të fitoni Nuk e di se çfarë, sepse kam përshtypjen unë që një dhuratë do japim tani ne, do jetë kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan për shembull. Por do duhet që të shtojmë dhe dhurata të tjera sepse unë kam bindjen që kjo do të zgjasë. Le të tentojmë për një kontroll të plotë mjekësor një herë, pastaj flasim. Okej. Okay. Ke ndonjë ide Jeri? Tani ti e bëre pak më të thjeshtë, se the është fenomen natyror. 0692070222 ka dhe një emër madje. Do ta themi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM mendoj që ju kam lënë me diçka të vogël tani. Na ke lënë me dy gjëra shumë të vështira. Okej. Okay. Mendoni për këtë tingullin, çfarë mund të jetë ajo? Dërgojeni në 0692070222 fituesin do e shpallim menjëherë sapo ta kemi. Ju kujtoj anagrama pra është Tola Risker. Do të bëjmë një pyetje? Mhm. Mm Atëherë. Zonja dhe zotërinj. Do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti në klubin e mëngjesit. A i dini ju detajet që ne kërkojmë apo jo është çështja? Kështu që kujdes. Ka pasur një rast këtu në Shqipëri. ka ndodhur në një fshat të Lushnjes, në fakt, ku Shkëlqim Çollaku, 41 vjeç, ka vjedhur një motoçikletë. Mm -hmm. Ia ka vjedhur Nertilit, të cilit nuk do ia zë mbiemrin me gojë, po ia ka vjedhur Nertilit. Okej. Okay. Dhe e ka çuar ta fshehë në shtëpinë e vllait të vet. Pastaj është kthyer në banesën uh, e tij mm -hmm. për të vjedhur sende të tjera, por është kapur nga Nertili. Pasi ka hyrë për ata. Dhe Nertili e ka mbajtur kaq orë. E ka kapur dhe s'e ka lëshuar kaq orë. Sa orë e ka mbajtur Nertili në Lushnjë hajdutin? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Po. Interesante. Ku ku e ka trajtuar mm. në mënyrë dinjitoze? Sigurisht. Dhe pastaj e ka lënë të lirë. Edhe ai ka dalë kështu. Sa orë ka vazhduar? Ëh. Uh, Vriteni mendjen. Që nga lodh Nertili. Ë? Që nga lodh. Çu thot, um, ka bër Nga kjo këtej. Nuk e di, është një mënyrë apo jo? Është është se është një mënyrë. Po gjithmonë. Se duhet të jetë një ndjenjë, është edhe është vërtet. Një ndjenjë e shëmtuar të kapësh dikën në shtëpi për shembull që të vjedh gjërat e tua. Mm. Gjëra për cilat ti mund të kesh punuar derdhur djersë, është diçka për cilën ose që të duhet që me shku në punë, bën diçka, më kupton? Çfarëdo qoftë? Dikush që vjen në shpinë tënde është shumë dhunuese. Të dhunon edhe hapësirën. Normal. Hapësirën tënde që është mm. është hapësira jote private. Plus pastaj marrjes së sendeve dhe normalisht nuk është ndjenjë e mirë. kur e kupton atë. Kështu që kjo mund të jetë, kjo mund të jetë terapi. Tola Risker, miq të dashur, është anagrama për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. Ha mirë. Akoma? Seriozisht, ja, është dorëzuar edhe Jeri. Ja, nuk jam dorëzuar. As është, s'është dorëzuar, miq të dashur. Bën kot sikur është dorëzuar. Mm -mm. Tola Risker. Tola Risker, kjo është dhe misteri i dytë është Shumë vonë kjo Jeri sot. Është ky tingulli këtu. Për të cilin thonë se është një avion, ju them nuk është një avion, 069-2722, kush e gjen se çfarë po dëgjojmë, do të fitojë minimalisht një kontroll të plot mjekësor në spitalin Amerikan. Nuk është Qfar? tërmet, ju lutem. Jo, nuk është tërmet. A cunami? Jo, jo, nuk është një cunami. 0-6-9-20-7-12-2 Duket se njeri e ka gjetur anagramën. Po duket se po. Kështu që Jeri mos e çaj kokën ti je në rregull. Okej, okay, e gjeta. Tan tani ndihem më mirë. Po shkoj të shkoj në lidhje me kompaninë Uber, është në lajme kompania Uber. Për çfarë? Për mirë? Ëh, e keni parasysh kompaninë? Kjo është taksive. Kjo është taksive. Kjo që i bën të gjithë njerëzit taksist. Mm. Në shumë vende të botës tanimë ti mund të, nëse je në trafik për shembull, vazhdimisht me makinën tënde dhe do që të bësh një para, regjistrohesh në Uber. Unë nuk e kam provuar ndonjëherë, por pak a shumë kam përshtypjen që kjo është mënyra se si funksionon. Dhe ça ndodh është që ti e vë veten tënde dhe makinën tënde në dispozicion mm -hmm. të njerëzve që mund të kenë nevojë për një taksi. Po. Dhe Ta zëm, Uberi vjen në Tiranë. Pam. Edhe nuk është ndonjë çudi. Mund të vinte. Un kam nevojë për një taksi. Hap aplikacionin Uber në celularin tim. Mhm. Mm dhe kërkoj një. Pam. Uh, kërkoj një taksi, kërkoj mm -hmm. një Uber, po e quaj. Pam. Në vend të një taksie. Ëm uh, në këtë moment i vjen një mesazh Altinit që është duke kaluar Në bulevard. Edhe e ka e ka vënë veten në dispozicion. Kur do që ta vësh veten në dispozicion e vë. Mm -hmm. Kur s'do e fik dhe nuk je në dispozicion, nuk vijnë as mesazhe, nuk ke asnjë detyrim ndaj kompanisë, asnjë gjë. Por kur je vërdallë kot, e thua pse mos bëj një lek, mm -hmm. e ndez atë gjë. E pastaj vjen mesazhi edhe, "Ok, i vjen një mesazh ty thotë Blendi po kërkon një taksi." Dhe madje i vjen me emrin tim, Blendi Salaj kërkon një taksi. Okej. Okay. Edhe mua më thotë që Altin Sulaj ka pranuar kërkesën tuaj dhe po vjen për 1 minutë. Mhm. Mm sepse bën një llogari të distancës ku jemi ne. Menjëherë i bën të gjitha këto. Dhe tak vjen Altini. Më merr mua me vete, më çon ku kam për të shkuar unë. Pam. Dhe pastaj kur unë zbres, unë mund ta vlerësoj Altinin. Ah. Se si ah, ishte ah, okay. makina si dhe dhe ai vetë. Mhm. Mm se si ishte si shërbim, por edhe ai mund të më vlerësojë mua. Se si ishte. Mhm. Mm Si ishte ky tipi që sapo hypi? Në këtë mënyrë, nëse unë jam një tip i shkalluar për shembull që e bezdis shoferin, kjo i del shoferit tjetër. Dhe s'të merr njeri. Dhe nuk të merr, nuk të pranon, as shoferi nuk pranon. Ata përgatiten domethënë. Mhm. Po, ty të vjen për shembull kur të vjen kërkesa, thotë edhe thotë që është një klient i cilësisë së katërt mhm. apo i cilësisë së parë. Dhe ti thua me këta të cilësisë së katërt merru vetë, edhe nuk e pranon. Dhe s'ka asnjë detyrim që ta pranosh. Kështu që duhet të sillesh mirë, edhe si shofer, po duhet të sillesh mirë edhe si klient. Edhe kjo është mbi bazën e besimit. E gjitha është ndërtuar mbi bazën pra. e besimit. Se sa besim, sepse kur u formua Uber në fillim, njerëzit thoshin, "A jeni të çmendur?" Po si çdo gjë e re. Njerëzit ose Airbnb, ajo gjëja tjetër ku ti mm. mund të shkosh e të flesh në shtëpi që njerëzit i vënë në dispozicion, në Barcelonë, në Pragë, në e ke parasysh Airbnb, nuk ka nevojë për hotel, ti shkon edhe në të njëjtën mënyrë si me taksin ti vlerëson shpinën e dikujt, edhe ai të vlerëson ty si një mysafir. Mhm. Mm e në këtë mënyrë ti mund të shkosh e të marrësh një shtëpi me qira për çmimin e një dhome hoteli, një shtëpi të tërë. E mund të jesh më rehat atje. Edhe ke edhe vlerësimin që kanë bërë gjithë të tjerët që kanë qenë para teje në atë shtëpi. Po, në momentin që ti do të marrësh një të tillë, ti shikon dhe vlerësimet, ëh, edhe zgjedh mes. dikush tjetër. Po pra. Pra gjithmonë kjo është, po fillimisht kur këto biznese u ideuan, ishin mbi bazën e besimit dhe njerëzit thoshin, si ore do shkoj unë të fle te. Ça besim, ku e di unë që s'është ai një vrasës serial për shembull, që ka hapur shpinën e tij për miqt. Shkoj unë tash direkt te njëri në Rom edhe t'i futem në dhomë gjumi aty se kjo dhomë është e disponueshme, siç në fakt po bëjnë tani miliona po. miliona mm. njerëz në gjithë botën, kanë kanë tre dhoma lart nuk i përdorin, Vëri në punë. Le të vijnë turistë. Dhe kjo është gjë e mirë. Ka nxjerrë para, po, mm -hmm. dhe dhe Por e gjitha ishte mbi bazën e besimit, dhe me sa duket kur ka besim është okay. Por besimi është cënuar tek ky veprimi i fundit që ka bërë Uberi ose që s'ka bërë Uberi. Nën CEO-n e kaluar që mm. tani më nuk është Për edhe arsye të tjera. Por hakerat kanë marrë informacionin e rreth 57 klientëve. Kanë çarë atë databazën e mbrojtjen e kompanisë. Tam. Uber dhe kanë marrë zakonisht uh, emrat, e-mailet, u kanë marrë numrat e celularëve, shumë 57 milion njerëzve. Edhe në ca raste edhe numra kartash krediti apo numrin uh, social etj. Shumë gjëra. Mhm. Mm po çka ka ndodhur? Zakonisht kur dëgjon për këto, edhe 57 milion klient nuk është më e madhja që ka ndodhur. Uberi e fshehu. Uber nuk i tha as autoriteteve. Mhm. Mm as klientëve, të cilëve u ishte marrë informacioni, nuk i tha as kujt. E mbajti për vete. E mbajti për vete, pagoi hakerat 100.000 dollar, në mënyrë që edhe hakerat të mos të mos flisnin. Mm, Kështu që e gjitha, dhe kjo tani është zbuluar mbasi u ndodhën këto ndrimet e mëdha tek Uberi, CEO i re, i ri që është uh, Dara Khosrowshahi, mm -hmm. ajde thuaj edhe emër, mm. Khosrowshahi, uh, tha që ne po e tregojmë vetë këtë gjë. E kemi fshehur, klientëve u është marrë informacioni, ne s'kemi njoftuar asnjë autoritet, u kemi dhënë para Hakerave dhe ende sot e kësaj dite nuk e identifikojnë se kush janë hakerat. Edhe pse i din se kush janë. Në një farë mënyre e din, po. po, kanë përjashtuar atë shefin e sigurisë e etj etj, por kjo s'kishte ndodhur ndonjëherë, sepse që të hyjnë hakerat nëpër sisteme të sigurta, kjo ka ndodhur disa herë, kemi dëgjuar edhe histori të tjera. Mm -hmm. Ndodhi tek ca kompani të kredive, tek Yahoo, etj etj. Por por këta thjesht nuk treguan edhe është është e çuditshme sepse cënon atë që është është baza ku është formuar si si kompani, besimi që do kesh te tjetri që do të vijë të të marrë me makinë e do të çojë aty ku do të shkosh e jo mm -hmm. diku tjetër. Po nejse. Ti do e bëj antin do bëheshe shofer për Uberin për shembull po, nëse do do e bëja. Hapen në Tiranë? Mhm. Mm Pse? Edhe unë, edhe unë, edhe unë do e bën makinën, makinën tënde plak. Po ta them kështu. Në një Tiranë pa Uber. Unë Uber ty. 7:49 minuta në këtë moment e ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në ekranin e Klan Plus. Rolling in the deep Sa kur je kështu duke mos kuptuar Oh, dëgjoni oh. zotërinë, dëgjoni. Ky është tingulli misterios që unë kam lëshuar për ju. Ju duhet ta gjeni miq të dashur dhe nëse ia dilni si fillim një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan, çfarë po dëgjojmë është një tingull Prej vërteti. I regjistruar siç e dëgjoni, jo i manipuluar në studio, i regjistruar në mënyrë natyrale, po e quajmë. Dhe kemi thënë që është një fenomen natyror. Është një fenomen natyror. 069 20 70 222 çfarë po dëgjojmë? Ndërkohë, Tola Risker është anagrama për sot, Jeri më në fund e ka gjetur. Më mirë vonë se sa kurrë. Kështu që edhe kjo është për t'u uh, për të thënë. U kënaqet. Ajo mua më bën që të më të më han veshët me thënë të drejtën. Mm. mm. Po ti gjej kështu, do të më kuptoje. Është pak bezdisës, po. Kështu që do të kjo do ishte pak më mirë, po e luaj tek të mbi të. E bën më pak, më çik më të durueshme ti qenë atë mbrapa ju. Sa orë e ka mbajtur hajdutin uh, Nertili në shtëpi? Olta, 5 orë pra. 5 orë zonë zotëri. 5 orë në në Lushnjë pra. Wow. Pasi e ka kapur hajdutin në shtëpi, e ka mbajtur 5 orë dhe e ka trajtuar më së miri, ka thënë. Normal. Si zotëri e ka mhm, trajtuar. Mm -hmm. Ndërkohë fitues është Eraldi 296 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Yes. Yes. Yes. Kudo që t'jeni, lart e poshtë Kemi një fitues tani të anagramës, miq të dashur duhet ta japim mm -hmm. Ka qenë kristalore për ditën e sotme Tola Risker 676 i mbaron numri Lilianës dhe fiton orën nga Premium Watches. Bravo, të lumtë. 676 Liliana. Liliana. Të lumtë Liliana. Ti ke fituar. Kristalore është. Ke fituar një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches, është është për ty tani. Hmm, um, mm. Po lexoja një artikull të Entela Resulit tek uh, Gazeta Dita. Që thot? Që pyet në fakt në titull a kanë lindur në Instagram rrjetet e reja të prostitucionit. Oh. Pyetje me vend duket. Po dhe uh, Entela tregon për fenomenin e njerëzve ose vajzave më tepër që ë uh, ekspozohen në Instagram, mm -hmm. vendosin foto po them zbuluese, ë? Provokative. Provokative apo diçka e tillë. Mm. Entela nis kështu thot viktimat e trafikimit i gjen kudo në vendin tonë, madje shpesh këto janë viktima të cilat bien në prangat e policisë. Në shumë raste diskreditohen dhe në media duke u nxjerr emrin dhe fytyrën. Në këto momente fjala viktim thot është shumë pak për të thënë, por Nëse ka raste kur këto vajza trafikohen nga persona të cilët u premtojnë atyre një jetë më të mirë, duket se një formë tjetër trafikimi po lulëzon në vendin tonë. Mund ta quajmë vetëtrafikim, pasi vajzat me dëshirën e tyre ekspozojnë trupin në rrjetet sociale në pritje të një oferte, e cila më pas do të shpërblehet. Dhe shpërblimi postohet në rrjete, kështu që joshen edhe shoqet e tyre, të cilat nga tundimi për të pasur dhe ato jetën e luksit që reklamohet në Instagram bëjnë Të njëjtën gjë. Mm -hmm. Ekspozohen edhe ato. Duket sikur kjo është forma më e lehtë për të jetuar mirë, për të fituar më shumë dhe për të ndjerë më e rëndësishme me dhuratat që marrin, të cilat mund të jenë që nga veshjet deri tek Entela vë një reticencë me tre pika aty dhe thot makinat. Makina, mm -hmm. që në shtetë gjë. Pasaj na tregon për Rinën, e cila është 24 vjeçe, dhe i ka dhënë një intervistë. Okay. Me pseudonim. Ah, okay. Nuk quhet vërtet uh, Rina thot. Unë nuk kam menduar, nuk e kam menduar kurrë veten se do të bëja këtë punë. Domethënë, ë uh, isha një vajzë që do të isha një vajzë sot që do të shkoja me meshkuj vetëm për para dhe dhurata. Por ja që tani e bëj dhe nuk kam asnjë drojë. E bëj sepse kështu fitoj më mirë, vishem më bukur, kam më shumë mundësi argëtimi. Kam punuar në call center dhe kam bërë jetë monotone, punë shtëpi dhe mezi ja dilja për të paguar shpenzimet e muajit në këtë formë që kam zgjedhur thotë. nuk kam më nevojë të punoj. Bravo, atë po. keqen. E paske gjetur zgjidhjen. Po, thoshte, shihja shumë kolege dhe shoqe të miat që bënin këtë gjë dhe mendova ta bëja edhe unë. Shihja çdo ditë në punë, për shembull, kolegja që vinte me çantë të re, po, syze të reja, çizme të reja, celular të mirë dhe mua më dukej vetja e mjerë dhe thashë pse të vuaj gjithë pra. jetën? Dhe bishti dardha ulët. Po. Mm. Fiku i ri. Kështu që kur uh, gazetarja Resuli e ka pyetur a nuk mendon se shpërndan një model të keq për bashkëmoshatarët e tua, ëh, S'më intereson. Ajo thotë ç'model o goc, un jam mirë. Një foto me rroba banjo hedh në Instagram dhe marr 5000 pëlqime. Po t'shikosh mesazhet mm -hmm. që më vijnë janë të shumta. Un përzgjedh ata që më duken. Citon Entela çuna tamam. Mhm. Mm po, cilët janë çuna tamam janë. Rina meqë ra fjala ka mbaruar, ka mbaruar për juridik oh. dhe shumë orë të ditës i kalon në palestër. dhe në sallone bukurie. Kuptohet të sesës. Pastaj duhet të mirëmbahet. Fotografohet, kam përshtypjen dhe edhe i hedh në Instagram. Domethënë kjo është është mënyra se si se si punohet. Tashi Kaq kisha unë, më shumë mund të lexoni tek, tek artikulli i plotë pastaj Ti faleminderit për shembulin që na dhe Blend, po ç'i më parë s'na jepje dot Se kena goca për të rritur. Po nuk ka lidhje Olta kjo. Jo, nuk ka lidhje mosha, po, pra, Olta. Është ashtu si dihesh, kam përshtypjen unë që ka me 5000 pëlqime, do do ketë aty që i pëlqen edhe se po nuk ka nuk ka dalë ato. Shpreh me Olta kështu që. Shprehjen kugare ke dëgjuar ndonjëherë. Mm. Faleminderit Blendi. Jo. Ka akoma shpresë. Ka, po e di. Nuk shuhet. Mund të kesh edhe më shumë. Edhe me katër gërma, M I L F, e ke parasysh. Po. Kështu që. Ke sa dush nga këto. Ky Lori s'po flet fare. Mos u dekurajo, nuk e Lori meqë ra fjala, është përdoruesi më i zjarrtë i Instagramit. Njofun këto gjithë. Midis nesh. Edhe një gjithë. Edhe një. Edhe një, ëh. Dalin te explore, s'e di pse. Dalin te explore. Ai explori të fillon të jetë, shikon lëvizjet e tua dhe kupton ku sot shihet edhe pastaj të sugjeron Lori. Ai explori thotë më shumë mbi ty se sa mbi të. Prandaj m'i sjell vetëm shumë bukur. Natyrisht. Varet ku ka. Ai di se çfarë ti do. Do të lidhemi mbas pak me Eldin zonja e zotërinj. Ë vetëm mbas 2 minuta do të dëgjojmë një këngë tani në Club FM në 100.4 dhe në ekranin e Klan Plus. Kur vijmë do kemi Eldin, do kemi edhe censurën për ditën e sotme. Por më parë kjo këngë. Në klubin e mëngjesit. Po Blendi, pak po, më trego, pak... koha, po pak më egër trafiku sot. Mm. Dje ishte pak më pak trafik dhe ishte më ftohtë, sot është më butë dhe ka më pa, ka më shumë trafik. E kuptoj. Po si është trafiku? Do na thua shpejt se kemi linjën e keqe. Po Blendi, mund të them trafiku fillon me dy akse kryesore. Ka trafik të ngjeshur, duke filluar segmenti i rrugës së Durrësit dhe rruga e Elbasanit kanë probleme drejt qendrës, rruga e Durrësit, autostrada, zona e Laprakës, kryqëzimi tek rrethrrotullimi Zogu i Zi dhe pjesa në qendër ka ngarkesë, nga Liceu Artistik është i rënduar trafiku segmenti i rrugës së Elbasanit deri te kryqëzimi me bulevardin Bajram Curri. Rruga e Kavajës është një segment që pothuajse është neutral pa probleme me trafikun qendër Kombinat gjitha kryqëzimet, janë të kalueshme. Unazë e sipërme ka probleme Blen, prandaj zhvillohet trafik situata me trafik, ka probleme unazë e sipërme, kryqëzimi i spitalit të fëmijëve deri te kryqëzimi me rrugën në gjatësi ka trafik të rënduar, të dy skajet për momentin kanë fluks të trafikut të qarkullueshëm, skaji i bulevardit Zhan d'Ark deri te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit dhe rruga Ferit Xhajko ka trafik deri te kryqëzimi tek stacioni i trenit pra janë skaje që zbresin nga unaza Okej. nga afërsisht drejt qendrës. Rrofsh Edi. Unaza e poshtme Blen. Hm, dëgjoj, duhet ta ndërpres se është është linja shumë, shumë e dobët, kështu që mm. ose do të marrësh tek tek numri tjetër, tek numri fiks, okay? Okay. Kthehemi pas pak. Mirë, faleminderit. Atëherë, shiko, kemi uh, kemi mm. censurën në këtë moment miq të dashur këtu në uh, klubin e mëngjesit, censura. La censura. Është e rëndë. Është, kam përshtypjen që është e rëndë. E djeshmja. E djeshmja. E djeshmja ishte, mm -hmm. po që u prezantuat mm -hmm. Pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Nuk. Nuk e di Jeri. As unë. Po do gjejmë probleme çështësi. Po. Ndërkohë që na kanë gjetur këtë fjalën këtë tingullin tim misterioz. Mhm. Kush e po, ka po, gjetur? Eliani. Ishte Eliani vërtet. Ja ku e keni këtu. Tha se është kënga, po, e dunave. Tingulli i dunave të rërës. Në dunat e shkretëtirës, mm -hmm. në gadishullin arabik për shembull, era tek dunat Lori. Bën këtë tingull. Me kur je atje dëgjon këtë këngën e dunave pa pushim. Pak e frikshme duket, po të dëgjosh gjatë. Fenomen natyror. Bravo dhe një herë, kush e gjeti? Eliani, 227 i mbaron numri, fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo të lumtë. Kthehemi dhe një herë në klubin e mëngjesit, pas pak miq tashmë tani ka muzikë, është kënga e radhës në Club FM në 104 edhe në ekranin Klan Fjalëkalimin e ditës sot. Të parin oh. por kush fitoi dje një herë. Gocat, gocat. Ju goca. Mhm. Mm hmm. Po kështu e kemi zakonisht të hënë të martë fitojnë. Mhm. Të mërkurë të enjte çunat, pastaj e premtja drëvjen, drëvjen. do vi, do vi. Atëherë, kush do fillojë? Do fillojë Jeri? Po, ka okay. Jeri. Ok, e kam gati, do ta ndash edhe me Lorin këtu. Jo, jo, do e mbaj për vete. Le të shohim nëse ja dalin vajzat të parat apo çunat të parët kësaj radhe. Miq të dashur raundin e parë të fjalëkalimit në klubin e mëngjesit. Vetëm një fjalë, ju mund të merrni pjesë. Vetëm një fjalë Jeri duhet ti uh, t'i shpjegojë Oltës se çfarë ka parë dhe Lori t'ia shpjegojë uh, zotit Sulaj. Pegje Jeri. Pegje, pegje. Lori. Papagall. Papagall. Mm -mm. Është e pasaktë. Më vjen keq. Edhe një herë Jeri. I vogël. I vogël. Gjeta. Zog lloj i vogël. Trumcak. E pasaktë ja. edhe trumcak, më vjen keq. Atë se ok. Dërgo. Lori. Melodioz. Melodioz. Melodioz. Kanarin. Mm -mm. Wow. Atëherë ju mund të merrni pjesë në 0692070222 nëse e gjeni fjalën që këta po mundohen t'ia pasojnë njëri-tjetrit. Po. Atëherë duhet ta dërgoni menjëherë. Janë thënë zog, lloj, i vogël melodioz, radhën e ka Jeri. Tjetër. Hmm. Mm. Nuk më vjen asgjë. Mhm. Mm Zog lloj i vogël melodioz. Mhm. Mm Shtëpi. Shtëpi. Harabel. Bravo. Harabel është e saktë. Seriozisht? bravo, bravo. Si e gjete harabel nga shtëpi. Bravo Olta. Pika e parë shkon për gocat. Yes. Bravo, Olta, bravo. Kemi një fan që duartroket për ju. Ndërkohë, ndërkohë si gjithmonë uh, vetëm një kemi në këtë rast. Si ndodhi, uh, si ndodhi që Iren në uh, në zakonisht i shkruaj, ka një dy ditë që po i shkruaj. Bravo, të mirë. Është mirë t'i shkruash, po. Tam. Win Music Freedom rikthehet sërish këtë herë me Butch. Shihemi me datën 28 nëntor në orën 21 tek Pallati i Sportit Aslan Rusi. Stay U. O, oh, paska ardhë një studente e re. E bukur, e gjatë. O, oh, po vjen drejt nesh. Uh, është Ana, more, shoqja e klasës. S'ke faj që nuk dallon gjë. Ke 4 vjet me të njëjtat syze. Shko te Italoptik edhe ndërroji se le nam. Italoptik me rastin e fillimit të vitit të ri akademik bën 30% ulje për studentët. Cilësia më e mirë e xhamave dhe konsulencë në përzgjedhje. Italoptik tek Selvia në Tiranë, TEG kati i dytë hyrja Lejla dhe pranë AVN-së në Fier. Është e ndezur. Është e fikur. E ndezur. Ore është fikur. E ndezur dhe po nisemi. Ore është fikur dhe po rrëshqet. Kujdes kapi frenat se fikur. Shh, është ndezur dhe po ecim. Ah, se nuk ta thashë. Është makinë elektrike. Elektrike? Makina elektrike në Shqipëri? Po po. E mora te Volkswagen në Porsche Albania. Jo vetëm makina, por edhe përfaqësi të specializuar me servis dhe garanci. E ku e çon për karikim ti këtë? Në shtëpi, në darkë, me prizë të thjeshtë, vë makinën dhe edhe celularin. E deri ku shkon me një karikim? Deri në treqind kilometra edhe lirë fare, nga Tirana në Sarandë për katërqind lekë shpenzime gjithsej. Ah, e mirë qenka. Vetëm se nuk e kupton kur është ndezur. Prandaj ndize pak radion. Makina elektrike nga Volkswagen në Porsche Albania. Provoni sot në volkswagen.al. Volkswagen. Ne po kërkojmë ëndrimtarët, këmbgulësit, ambiciozët. Po kërkojmë njerëz që duan të lënë gjurmë Po kërkojmë potencialin që kërkon të përmbushet. Nëse ke talent në komunikim dhe aftësi verbale të mira, sfidoje veten në këtë eksperiencë dinamike. Karriera në sektorin financiar nuk ka qenë kurrë më parë kaq shpërblyese. Apliko tani për Account Manager. Smartcom, mundësia e artë. Për më shumë informacion, smartcom.al Krishtlindja është një sezon i mrekullive. Vetëm për ju, Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolashin kanë përgatitur oferta speciale. Nga 22 deri më 28 dhjetor, dy net për dy persona në dhomë dyshe me çmim të posaçëm. Pija e mirëseardhjes, mëngjesi dhe darka të përfshira, si dhe shumë surpriza të tjera. Mos vononi, numri i dhomave është i kufizuar. Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolashin ju mirëpresin për festën e Krishtlindjes. Për informacione shtesë dhe rezervim, telefononi tani plus 382 33 441 000. Jo më radhë e pritje të gjata për kontrollin e makinës tënde. Rezervo sot Telefono 04 4 503 503 ose hyr në faqen e internetit të SGS. Zgjidh ditën dhe orën për të bërë kontrollin e makinës tënde në kohën më të shkurtër. SGS, kontrolli teknik i automjeteve. Lindja e fëmijës tuaj, gjithmonë një eksperiencë e paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe ekzaminimet më të rëndësishme në shtatzëni dhe pas lindjes. Paketa e plotë 1300 euro dhe paketa e pjesshme 1000 euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në 042 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Po ja mos ka lidhje, po. E kemi jo, me jo, fjalë jo, shqip. Jo, jo. E kemi me fjalë shqip. A ka mundësi Loro se kur flet ti më mërzit shumë. Le të shikojmë. Unë kam prap. Ja. Si dush. Okej. Ndahet midis Altinit dhe Oltës dhe e gjej unë dhe Loro. Dhe ndërkohë që po lëvizje nëpër studio, Jeri, pashë lapsin. E gjeta. Më kishte rënë këtu. Atëherë do ma kthesh. Do ta kthej stilolapsin patjetër. Çka ka ky stilolapsi që e kërkon kaq? Jo, më duhet të mbaj shënime. Ah, okay, thashë se kishte një gjë kështu. Do kthesh stilolapsin? Do ke. Dhe s'ta vura brenda në kafe. S'ka gjë, e ka. Pak ra kështu. Hajde. Okej. Po. Atëherë, jepi Olta. Jepi Olta e para. Le të shikojmë nëse do t'ia dalin gocat që të fitojnë për ditën e sotme si dje. Okej. Okay. Me një fjalë kuptoj. Me një fjalë sigurisht. Mm -hmm. O jeri. Po. Roni. Roni. Kamzali. Ja, e paska. Vendi. Vendi. Kaq. Jeni shumë selfish. Si ta quaj këtë pikën me tjera fjalë? Se? Ja, ja, unë do ti futja kot. Se s'dua unë prandaj. Jo, po s'ka kuptim fare. A më keni zgjedhur mua? O jeri bravo. Unë jo, tregohesh i padrejt. Kur tregohesh i padrejt. Unë nuk loz më atëherë. A më keni zgjedhur mua lojtar. Edhe unë nuk loz. Ne bëjmë dhe një tjetër. Ne bëjmë dhe një tjetër. Nuk bëjmë tjetër. Kemi 2 me 0. Po përse tani unë dua që t'i përfshij çik dhe njerëzit, zero. Ah, po si vërtetë? Kjo është, ky është raundi bonus miq të dashur. Me që kishe merak. Ky është raundi bonus. Arsi Jeronim edhe ka thënë i pari Kamza. 23 i mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Arsi. Po Arsi kush është? Shoku, Ron. Shok apo Arsi që ka pas punuar këtu se më duket se u bë e stafit kjo. Jo, jo. Okej. Okay. Lojë e brendshme. Po pra. Mirë, ëm Le të shojmë nëse Jeri tani ia del. Kjo nuk është aq e lehtë. A e more ti fjalën, jo? Pistoletë. Këllëf. Oh, shikon. Ja, çunat. Si e gjeti direkt pistoletë këllëf. E po këllëfi është i pistoletës, pra. për çunat ishte. Si e gjeti direkt pistoletë këllëf. Ç'lidhje ka. Ç'lidhje ka. Jo si i shkoi mendja e kisha. Po ai më ka gjeri. Ti sa qenë unë kisha bërë. S'ka gjë, ne fituam prapë. Ai di për shembull që kur një pistoletë është bashkë me këllëfin e saj mund të shitet më shtrenjtë. Ama e luçiduar, a kupton, do të thotë? Si duan më vëlla? Thotë njëri shes një pistoletë. Po. Bashkë me këllëf, po. Bashkë me këllëf. Bashkë me këllëf. Është si kjo, jeri, si puna e telefonave tani që do ta kesh kështu. Tani çfarë këllëfi pistoletë? Po këllëf, siç ka jastëku këllëf. Siç ka çdo gjë këllëf? Jeri, ka dhe pistoleta të sajin. Policia, policia që mbajnë në brez në këllëf e mbajnë. Ajo që shikon ti jeri aty, është këllëfi. Pistoleta nuk është prej lëkure. e ngasmimeve seksuale. Mm -hmm. Dhe një tjetër kolos i kinematografisë është përmendet për uh, për këtë arsye. Ëm uh, kush është ky? Ky është uh, Oliver Stone. Oh. Oh yes. Oh. Mhm. Mm Oliver Stone. Ja ku e kemi Melissa Gilbert këtu në një foto nga viti 2009. Aktoria ka treguar se si në fakt ka qenë duke folur për një emision në radio që quhet uh, Radio Andy. Mhm. Mm dhe Edhe gjatë intervistës atje ka treguar se si njëri nga regjisorët më të famshëm po pa e përmendur ende të Hollywoodit e ka jo ngacmuar seksualisht në termin më klasik të fjalës, por thotë më ka poshtruar. Mm. Dhe tregon këtë histori, thotë se si në setin e një filmi që ky po realizonte, më merr në telefon dhe më thotë që eja për një audicion sepse kam një rol për ty. Tam. Dhe roli që kjo duhet të bënte, ishte e dashura e një këngëtari të madh rocku. Mhm. Mm dhe deri këtu. Dhe skena që ky i kërkon kësaj që të bëjë në audicion është kjo që zhvishet edhe lyp për seks. E lyp dhe e lyp edhe e lyp e lyp aman eja dhe domethënë kjo është çfarë ai kërkon kësaj që të bëjë. Me këmbë këmba duarsh, i thotë në dysheme. Mhm. Mm Dua që të zhvishesh, këmba dorazi dhe të lypësh, shikojmë se si do e bësh. Dhe nëse më pëlqen, do të fus në film. Me këtë sken. Okej. Okay. Dhe kjo nuk po tregonte se kush ja kishte kërkuar këtë, pastaj në një moment të caktuar nga fundi i intervistës thotë, "Oh fuck it." Po e them thotë ishte Oliver Stone ishte për filmin The Doors. Ishte një E ke parasysh, Oliver Stone, The Doors, mm -hmm. Val Kilmerin dhe këto. Ëm, ehm, edhe thot, un kam një ide se pse ma ka bërë Oliver Stone këtë, pse ka dashur të më poshtrojë në këtë mënyrë. Ëh, mm -hmm. uh, sepse kam pasur tha dikur kam kemi qenë bashkë thoshte, kemi qenë miq më parë. Ëh. Mm -hmm. Në një diskotek. Dhe u futëm në sepse kjo ka qenë aktore e e filmit uh, Shtëpia e vogël në Lugin, telefilmit Shtëpia e vogël në Lugin, Little House on the Prairie, mm -hmm. që ka qenë një hit i madh edhe në Itali e jepnin edhe të dubluar, e kujtun se çfarë, domethënë në vitet 70-80 shumë shumë telefilm i njohur, po. Dhe argumenti që këto po bënin debate që kishin midis njëri tjetrit, kjo dhe Oliver Stone ishte kush është më kush ka më shumë ndikim tek uh, populli, mm. televizioni apo kinemaja. Kjo thoshte televizioni, Dhe ai thoshte kinemaja, televizioni kinemaja, televizion. Okay, Deri sa në një moment të caktuar mm. gjatë këtij debati, thotë ajo, vin disa fansa të mi. Edhe më kërkojnë thotë që të më takojnë. Mm -hmm. Nuk ishte atëre celular dhe foto dhe kështu gjërash. Po donin vetëm ta takonin këta. Dhe unë iu ktheva Oliverit dhe i thash, "Ja asshole, i kisha thënë. Ky është televizioni." Që më vijn mua këtu, jo ty. E ke parasysh uh, eh, për këtë. Kështu që tha, ajo ma ajo beson që ma mbajti inat. Thoshte dhe Nga kjo histori domethënë. Po. Mm -hmm. Dhe ë uh, eh, më kërkoi pasaj që të bëja këto, këto gjërat. Po nejse. Sepse çfarë kjo kjo nuk pranoi ta bënte, kjo thotë që dola duke qarë nga seti i asaj sepse unë refuzova, thash nuk mund ta bëj, kjo është poshtruese, si mund të mund ta të bëj këtë skenë. Edhe për audicion, mm -hmm. për më tepër, ai thoshte po ose ma trego se si do e bësh, ose vishu këtu ose ka. Edhe unë dola duke qarë thoshte, por domethënë që ajo nuk ndodhi. Po që ai ia kërkoi, ia kërkoi. Dhe që ai po e po i bënte presion që kjo ta bënte, ishte e vërtetë. Kështu që i shtohet edhe kjo. Uh, ky emër listës uh, së këtyre. Është debati më. Sa këto që po u hap. Po mbushet po. Kutia. Po kanë do dalin edhe shumë të tjerë pas këtij, kështu që. Jo, kanë dalë shumë shumë shumë, kanë dalë shumë me të vërtetë dhe çështja është që ky është një moment, si ta thuash, mhm. edhe social, edhe edhe kulturor. Sepse po dëgjoja që analizonin për shembull se si Amerika u soll në kohën e Bill Clintonit. Mm. Të cilin edhe grupet e feminizmit në atë kohë e morën në mbrojtje. e morën në mbrojtje sepse ai në fakt si politikan kishte bërë shumë për agjendën feministe. Por doli Paula Jones dhe e akuzoi për përdhunim. Mhm. Mm kur ky e vuri re në një konferencë shtypi në një hotel, e thirri në dhomë, ishte guvernator atëherë dhe e kush ia prishte aty? Jo, ishte përdhunim. Sipas saj, sipas saj. Por në atë kohë Amerika, feministet, gratë, E morën në mbrojtje Bill Clintonin, e morën në mbrojtje edhe kur doli skandali tjetër me Monica Lewinsky, një vajzë mm. stazhiere në shpinë e bardhë etj etj etj. Prapë thanë, "Ok. E kuptueshme, e kuptueshme." Po po të kishte ndodhur tani. Një gjë, më kupton se ç'dua të them? Mm -hmm. Sot është e patolerueshme. Ky prandaj po dua ta cilësoj si një moment kulturor që ka ka ndryshuar. Dhe duhet bërë. Jam dakord. Mendimin tim. Duhet bërë edhe këtu tek ne. Absolutisht. Ç'thua këtu po. te ne s'ka fare nga këto. Jo, jo. S'ka ankesa. Femra të dhunuara, të përdorura, të bëra presion për të dhënë favore seksuale në këmbim të karrierës, punës, mm -hmm. roleve, ku di unë se çfarë, gjitha këto gjërat. Fenomen që Hollywoodi me sa duket e vuan tej e përtej, jo vetëm ai, Washingtoni gjithashtu, ku ka pushtet do të thotë. Mhm. Mm e imagjinojmë pastaj çfarë mund të bëhet për në për kompani. Njerëz që janë të njohur, që janë që janë po anonim për ne. Ka pasur edhe gazetarë brenda kësaj liste, nuk ka pasur vetëm në kinema. Kështu që gazetar, po, Apo a kemi folur? Gazetarë këtë gjë, pse të gazetarëve? Jo, s'ne. Në profesionin tonë? Kjo gjë? Jo, jo si ne, gazetarë, jo si ne. Ah, okay. Ata që janë pak më sipër. E kuptoj. Tjetër soj. Ata që janë sipër nesh. Ai ai ai. Nuk e di. Po presim uh, për ditën kur ndoshta do të dalin edhe në Shqipëri fjalët. Të vërtetat. Rita Ora miq të dashur apo Jemiroquai? Jemiroquai tani për uh, Të kënduar këngën Cloud 9 Këtu në klubin e mëngjesit Në Club FM në 100.4 Gjithashtu në ekranin e Klan Plus Çdo ditë me ju dhe nga ora 7 Deri në orën 10 Dhe faleminderit You left my love But someone found it Now when the rain Falls upon my Hello. Ora është 9:01 minutë, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi, Altini, Olta Lori. Kudo që jeni, mirëmëngjes ju. Un jam Blendi me Jerin, me Altinin, Oltën dhe Lorin këtu dhe do vazhdojmë tani ora e 3-të programit, miq të dashur. Ja ku erdhi. Um, censura. Është kjo, e, mm. ka mbetur pak. Ka ngelur pak pas dore. Po do ta. Edhe është e vështirë. Mm. Mm, e gjete ti? Jo, po unë s'e gjej dot. Po ta gjej direkt. Unë s'e kam gjetur asnjëherë, do e gjej tani. Jo, disa herë e ke gjetur. Ke gjetur dhe ke thënë kur e ke gjetur tani. Në fillim. Ç'ka ndodhur, ka ndodhur. Kur ishte lojë e re, që s'e kishte marr dorën këtu ustai, po un kam heq dorë, kam bër paqe me këtë. Ka kohë. Nuk, s'e gjej dot. Dëgjoni pak. S'kam kohë. Në momentin që dalin në breg, Pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre të në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Mhm. Shtegtimin e tyre të parë, të qetë, të thellë. Jo, jo, jo. Thjesht shtegtojnë mhm. të përhershëm. Mhm. No. No pra, horizontal. Kto m'i keni thënë dhe dje. le të themi që është mm. një veprim që bëhet nga njerëzit. Kaq di unë tani nuk e di. Një veprim. E dëgjojmë edhe një herë? Ose diçka e njeriut. në momentin që dalin në breg, pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre të në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Së më thot që për 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Ndonjëherë gjërat janë uh, janë të çuditshme. Mm. Në mënyrën se si ndodhin. Të ndodh ndonjëherë të marrin njerëzit në telefon dhe ja bën alo. Pam. Alo. Hiç. Hiç. Mm. Pastaj dëgjon mua vetë gjëra që pam. Po ndodhin dëgjon fëshfërimën e xhepit, telefonin që fërkohet mbas mm -hmm. copës, a ku di un. Ka ndodhur kjo në New York, në një I ka ndodhur dikujt. Qytet atje po. Mm -hmm. I ka ndodhur dikujt. I ndodh në fakt këtyre njerëzve që presin centralistëve që presin telefonatat tek urgjenca. Ëh. Uh -huh. Nëntë një njëshi, siç e kanë ata. Mm -hmm. Ti i bie asaj dhe pastaj flet thua Ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo mm. dhe vijnë pastaj me të shpejtë ata ambulanca apo zjarrfikësi apo policia apo çfarë duhet. Varet nga problemi. Ose të gjithë bashkë, ndonjëherë mm -hmm. zakonisht vijnë bashkë. Por uh, në këtë rast askush nuk po fliste. E ngre centralistja telefonin. Mm -hmm. Alo, cili është shqetësimi juaj? Asgjë. Nuk. Vetëm se dëgjojnë një sherr. Oh, midis adoleshentëve. Ka filluar, ka plasur një sherr, po zihen, po bëjnë shumë zhurmë dhe policia arrin që të marrë vesh se nga ku po vjen telefonata. Mhm. Dhe dërgojnë atje ë uh, një grup, po një grup me mhm. policinë. Këta njerëz që ishin brenda atje shikojnë makinat me drita ndezur që janë jashtë dritares dhe se fillon e ke parasysh duken ato. Ëh. Mhm. Dhe një grua 45 vjeçare del me vrap dhe kërkon falje, thotë ishte një telefonatë e gabuar, etj etj etj. Megjithatë policia merr vesh që kjo ka në shtëpi disa kalamaj, mm -hmm. disa adoleshentë dhe i kanë lejuar që të pinë. Kjo ka djalin me shokët e tij etj etj etj dhe këta janë duke pirë, kështu që e arrestojnë këtë gruan, i thonë ke dhënë alkol minorenëve, mhm. kështu që do vish me ne. E marrin këtë, e paketojnë brenda në makinën e policisë, edhe ikin. Kalon një orë. Nga e njëjta shtëpi vjen tani një telefonatë tjetër tek centrali, por kësaj radhe është e qëllimshme. Ëh. Uh -huh. Dikush është duke folur dhe i thotë që mbasi policia u largua, po. I zoti i shtëpisë Joseph David Corau, ky uh, burri këtu Jeri. Mhm. Mm U nxeh aq shumë që policia kishte marrë gruan, sa që vendosi që të nxjerrë pistoletën ah. dhe t'ia drejtojë djalit të vogël telefoni i të cilit pa dashje kishte telefonuar policinë herën e parë. Wow. Po. Dhe këta në telefonatën e dytë thonë uh, dikush ka nxjerrë pistoletën dhe ja ka drejtuar një një fëmije, një adoleshenti këtu. Kështu që duhet vini prap. Duket pak i marrë ky. Ky ishte nxehur sepse i kishin arrestuar gruan tani. Jo, ke gruan. Tha telefoni yt e ka fajin, ti ashtu e tak e nxori nga kllëfi që përmendëm pak më parë. Mhm. Edhe ia drejtoi atij. Policia e gjeti pastaj të fshehur në papafingo burrin e shtëpisë dhe e mori dhe atë. Kështu që brenda natës burrë grua. U arrestuan të dy. Mos thua janë të dy në burg. E më mirë. Dhe mbetën vetëm uh, djali me shokët e tij. Vazhduan festën ata. Në një qeli u futën ata. Oh yes. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit sapo dëgjuam nga Rita Ora miq të dashur. Po Jeri ka lajme të mira nga çështja e trafikut dhe e ndotjes. Trego pak. Mhm. Në fakt llumi i kafesë përdoret në maskat e bukurisë, përdoret për bimët, ka disa funksione, por këtë herë përdoret për diçka tjetër. Në fakt është ideja e një djali 27 vjeç nga Londra, Arthur Kay, i cili mm, ka vënë në lëvizje autobusët e parë që djegin pikërisht nëpërmjet llumit të kafesë. Çfarë ndodh? Kjo është shpikja e tij. Po është themeluesi dhe presidenti i një kompanie që quhet Bio-bean dhe ka krijuar këtë lloj procesi përmes të cilit merret llumi i kafesë, transformohet në vaj dhe më pas përzihet me naftën. Është shumë e bukur kjo. Sipas Uh, Wake up and smell the coffee po thon këta në Shumë bukur është. Në New York Times për këtë. Duke qenë Çohuni dhe mbani aromën e kafes sepse mm. imagjinoj që tymi i autobusit të vijë aromë kafeje të pjekur kështu. Shumë e lezetshme do ishte dhe ka krijuar një biometan që e quajnë edhe B20, uh, që vën në lëvizje uh, autobusët. Pikërisht, nuk bëhet fjalë për një karburant 100% të gjelbërt, por përzierja me këtë lloj me vajin e kafes dhe naftën uh, ul shumë thuhet ndotja që krijohet nga nafta e zakonshme. E djegur. Po. Pra, nëse ne përdorim naftën tani, ndotja është më e lartë, por në momentin që nafta përzihet me vajin e kafes që nxirret pikërisht nga llumi i kafeve, atëherë ndotja do të ulet ndjeshëm. Të paktën shumë. Po nxirret nga llumi i kafeve, domethënë çfarë bëjnë? Kthejnë filxhanin që të gjithë dhe i marrin nga filxhanat pastaj. Ata kam përshtypjen me kompanitë apo me dyqanet që shesin kafe. Okay. dhe e gjithë mbetja. Tani kjo është për shembull në, në ai ekspresi ai që hedhin këta brenda kështu tu mbetja e kafeve. Ëh, mhm. mhm. ah, okay. E marrin dhe e përpunojnë ato duke e shndërruar në vaj. Dhe pikërisht vaji pastaj që nxirret nga mbeturinat e kafes, përdoret dhe bashkohet me naftën e zakonshme dhe kështu funksionon në Londër. Janë vënë në lëvizje autobusët e parë dhe me sa duket rezultatet janë të mira. Wow. Mhm. BioBean e quajnë këta. BioBean është kompania që ka krijuar Arthur Kay. Bravo i qoftë. Vetëm 27 vjeç. Po mirë, shumë mirë. Me të ardhme goxha të mirë. Pastaj po çfarë është ky? Është kimist apo çfarë? Si e ka ashtu këtë? Nuk e di, por Bravo i qoftë. Di që kompania është krijuar prej tij, normalisht ai nuk punon vetëm dhe ideja ka qenë e tij që pikërisht mhm. mbetjet mm -hmm. e kafes pse mos t'i shfrytëzojmë dhe ndoshta rezultati do jetë pozitiv. Këtë e ka pasur ide 2 vite më parë po. Më më në fund ideja e tij dhe pas shumë provash u bë konkrete. Më pëlqen kjo ide, imagjino Altin. Të kalon autobuzi afër, ti je me biçikletë. Lëshon atë tymin e zi, por është aromë kafe. Mm. Edhe shumë. Mm. Ti mundohesh të afrohesh më afër. Po, edhe ndjek autobuzin nga mbrapa mbas mbas rresa. Të jesh sa më afër marmitës. Mbas teje, pastaj shikon që janë ca zombi të tjerë nga këta të mëngjesit që që duan shumë kafe, të gjithë vijnë ashtu. E mund të ketë një linjë të veçantë për shkak te ata që e duan. Në punë, ndjek autobus. Duke shpresuar që është linja jote. Pra nuk po hypi, po ju po ju ndjek me vrap. Kështu edhe nuk paguan biletë. Jo, nuk paguan. Nuk ka nevojë. Nuk paguan as kafen s'e paguan, është është falas. Mund të ketë një linjë të veçantë për shkak edhe për ata që duan edhe me cigare, që të ketë një marmitë kështu që ndihni ti duan. Se ja ashtu ndoshta e duan kështu. Ai mirë fare. Shumë mirë, faleminderit deri. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur U2, you're the best thing about me. Është çfarë dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit në Klan FM në 104 gjithashtu në ekranin e Klan Plus. So good. Hello! Mirëmëngjesi! Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Qesi. Mirëmëngjes, Lorka. Ej, përshkoj po e pak... Uh, Sot në klubin e mëngjesit kemi bërë pak pyetje nga aktualiteti Miq të dashur mund ta bëjmë mm -hmm. njërën mu tani se është uh, fiks koha Dhe mendoj Go. që do t'i pëlqej Sepse është me presidentin uh, Ilir Meta mm -hmm. I mhm. cili i pyetur nga gazetarë ka thënë se partia e tij është kjo Cila është partia e Metës? Sipas Metës? 0-6-9-27-12-2 Kaba S'e di, hë? Jo Ti do thoshe LSI Po, po mm. Ajo të shkon e para E, vërtet Se e ka themeluar vetë, por uh, Po ju ndihmoj, nuk është LSI-ja Nuk është LSI-ja Ok Partia ime është kjo, ka thënë Meta Dhe e ka treguar se cila është Më në fund e dim tani Oh, po. Mezi pres. Kujdes. 069207022 Olta mezi po pret, kështu që dërgojini mesazhet që t'i shohë ajo e para. Ndërkohë Olta çfarë na thonë nga censura? Ndonjë gjë, në shtegtimin e tyre jetik, jo. të ecjes, të rregullt, paqësor, sezonal. Jo. Pozicioni vertikal mbas fluturimit kur pinguini fillon të ecë. Ky është mesazh më i gjatë, jo, jo, më i gabuar. Të ecurit, këmbësor, këto më kanë ardhur. Jo, ta dëgjojmë dhe një herë që t'jemi brënda. Mm -hmm. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre të në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Çfarë bëjnë pinguinët pra? 0-6-9-20-7-12-2 Shtegtimin e tyre të pip Në fakt fjala nuk është Të pip Mund të përmbledhë gjithë shtegtimin e tyre Por është Jo Mund të përmbledhë Shtegtimin e tyre të pafund E, po si, po si mm, mm. E kanë thënë, më duket E kanë thënë të pafund Jo, nuk e kanë thënë Unë mendoj që më shumë përdoret si kompliment kjo fjalë Sesa për shtegtim uh, Mjaft pra. e Oh. Mm. Oh. S'ka lidhje. Jo. Ja. Shtegtimin e tyre të mrekullueshëm. No. Por domethën këtu jemi. Okej, okay, si kompliment pra. Shtegtimin e tyre të mrekullueshëm. Nëse kishim një plan që deri nga fundi i dhjetorit të ishte si censurë, mm -hmm. okay. po vjen diku nga mesi i dhjetorit. Ne më mirë se do të zgjidhen, do zgjidhet. Mirë, janë dhënë ndihma, kështu që. Mm -hmm. Nëse një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, le të shtojmë edhe dy bileta për në Cineplex. Ja ku u bënë dy dhurata më tash për censurën edhe Ose futu në Coco dhe shkosh. Sjell dhe unë do të ndihesh. Ne nuk jemi në Coco dhe futesh pastaj. Kam një ide, po mund të jetë pak e papërgjegjshme, kështu që le të shohim. Se mund ta bëj kështu që të shikoj Coco-n me çunin. Po. Dhe pastaj ta çoj çunin te lodrat. No. Që ta mbajnë kokën. Ta lë 2 orë atje dhe të futem të shikoj një film tjetër. Seriozisht? E ke këtë po, plan? Unë mendoj që ky është më shkoi në mendje tash po e ndaj me ju kështu. Kurse un po them që gocën time dhe çunin tënd i lëmë të shohin Coco-n, ne do të shkojmë shohim Daddy's Home. Kjo është një zgjidhje po, fakt më efikase. Po, le të shkojë me me gocën tënde shallit. Po pse jo ato do kujdesen për njëri tjetrin? Po, kalamajtë, ja ti di si janë sot. Fëmijët. Po sa të kanë frikën gocës. Kinema pa drita, e kupton? Vizin ata ku Unë kam frikë. Ku mund të gjesh? S'i gjen dot. Sepse ti janë dy veta n'kinema. Nëse. Edhe pse janë të lidhur të pajisur janë. Kështu që, hey, ehm, um, Ti janë xheni nga kroskoti, tesër në lëzis. Dhe u gjend makinë, e ke rëndësi me zëta. Se ka, e kanë gjep, ose e ka djegur. Nuk e di, çan ndodh me tesër mbasi lë partin. E lën shtëpi është. E var në mur. Ta kesh për kujtim. E var, e mban, e ruan për kujtim për shembull apo Po pse mos e kesh? Nuk e di, nuk e di. Ose e var. Mund ta varësh në qafë, si bed, thonë. Po pas 4 jo, vjetësh jo. i duhet prapë. Po të ecë mbarë. Jo. Do bëjmë një pyetje tjetër. Meqë e gjetëm këtë. Kjo është një e shpejtë miq të dashur. Edhe nuk do t'ju marr pak uh, shumë kohë, por kur të themi do flasim pak më do na jepni mundësinë që të flasim edhe për këtë për pak minuta. Pyetja është cila është ushtria që shpenzoi më shumë Ora është 9:25 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Tini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Jeri. Morning, mirëmëngjes morning. Mirëmëngjes Jeri. Hello. Hi. How are you? Jam mirë. Gëzohem. Jam shumë mirë. Po ti Olta. Shumë mirë jam ehm, edhe unë. Mm. A kemi fitues? Bëmë një pyetje po. Tam. Po. Se cili vend ka shpenzuar më shumë ushtarakisht për vitin 2016? Përgjigja e saktë është tani Amerika. Mhm. Mm Bravo. Wow. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pra. Po, po. Dhe sa kanë shpenzuar? Ëm, le të themi Jeri që buxheti amerikan për mm -hmm. uh, ushtrinë në vitin 2016 ishte më i madh se buxheti i Kinës, Rusisë, Arabisë Saudite, mm -hmm. Indisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Japonisë, Gjermanisë dhe Koresë së Jugut së bashku. Së bashku. Wow. Seriozisht? Pra wow. Amerika ka shpenzuar më shumë se Kina, Rusia, Arabia Saudite, India, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Japonia, Gjermania e madhe, po, po. Korea e Jugut të marra bashkë. Wow. Po. Më habite fare. Çfarë? Sepse ë uh, është në miliard, mbi 600 miliard. Ndërsa për këta 8 shpenzuesit e tjerë është nën 600 miliard. Së bashku flasim. Po, gjithmonë të marra së bashku. Ja është një grafik këtu për shkak. Wow. Kemi thënë që shiko. Po ta shikosh këtu lart është Shtetet e Bashkuara të Amerikës e para, kurse ajo e dyta janë këto vendet dhe prandaj janë si të ndara ashtu me mhm. me hije të ndryshme. Po. Po. Shumë mirë, është Seli fituesi i dy biletave për në Cineplex 970 i mbaron numri. Megjithatë, një çmenduri e vërtetë. Këto vende, mm. bashkë me Amerikën, 10 vendet e para. Tam. Po. Që shpenzojnë më shumë, në total shpenzojnë 73% të gjithë shpenzimeve për buxhetin. Pastaj gjithë vendet e tjera, ëh, mm -hmm. mbasi heqim 10 të parët, në totalin e tyre bëhen 27% të shpenzimeve po, po. për ushtrinë. Kështu që janë këta 10 që kanë thelën e luanit, pastaj 27% është nga gjithë vendet e tjera të botës që mund të jenë ku di unë tani. Mes tyre nga fundi edhe ne sigurisht. Po ne, normal. Ose nga mesi fundit. Vaj, po çon si ka? Thjesht doja që ta ta shikonim pak se sa shpenzojmë për uh, për këtë. Ndërkohë, tjetër pyetje do ta do ta lirojmë pak, kështu si atmosferë, mm -hmm. se do të pyesim se cili është uh, megjithatë është një artist i njohur britanik, i cili ka pozuar Mm -hmm. Ta jap direkt fituesin. Nëse ne mund ta japim, jo, jo, mund ta japim, mund ta japim se duket. Ta japim se nuk jo. Olta nuk po pret dot. Edhe po t'ja pres kokën, prap duket se kush është, edhe pse është i prerë kokën dhe ne ta shikojmë. Sepse ka ka tatuazhe. Sepse sepse mban mban mm. ka mbuluar me duar pjesët intime me me një libër ku është prap po, koka e tij. Domethënë mund mund ta shikojmë portretin tek kopertina e librit, ashtu që pastaj nuk ja tregoj dot. Ndalloka. Okej, kush është ky artist? Olta prit pak. 0692070222 0692070222. Sa është tani? Oh, 28. Okej. Para se të largohemi, kemi publicitet, po. Mhm. Para se të largohemi, do më lejoni një të shpifur. Po, po, po, nuk ka. Ja? Or, nëntë e gjysmë. Je dakord? Shikoj, po ta lejoj meqë ka dalë dielli. Po ju paralajmëroj, është Për ata që po po han tani largohuni pjatës, po. Mhm. Mm Se është me një tip që shkon shumë shumë shumë i uritur në një restorant. Edhe i thotë asaj të lutem thotë çka ke thotë një ne veç fasule kemi këtu tha aman tha ma bëj një tas fasule. Mhm. Mm Ishte një restorant kështu i qelbur fare po ky ishte shumë i uritur. Vetëm fasule, gjithë ditën. Ma bëj një tas fasule tha jo, valla s'kam, tha s'paskam. Të fundit tha e mori ai atje. Ah. E volli gjithën. Bup, brenda në tas, siç e kishte. Bup. I tha ky edhe unë tha deri te miu arrita. Ja. Ju paralajmërova. Tani ka publicitet në klubin e mëngjesit. Dhe tani Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Dhe tani Ai, dini se? Me Jerin në klubin e mëngjesit. Konsumoni një mollë jeshile në ditë për një jetë të shëndetshme. Përmbajnë fibra dietike. Kjo gjë ndihmon në rregullimin e lëvizjeve të zorrëve dhe në këtë mënyrë nxitet procesi i përgjithshëm i tretjes. Kontrollojnë oreksin. Mollët jeshile përmbajnë acide organike të cilat ndihmojnë në kontrollimin e oreksit. Pra nëse vuani nga oreksi i dobët, konsumoni një mollë jeshile. Ulin rrezikun e kancerit të zorrës së trashë. Për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, mollët jeshile ndihmojnë në reduktimin e rrezikut për kancer të zorrës së trashë. Rrisin energjinë, për shkak të karbohidrateve që përmbajnë, mollët jeshile luajnë një rol shumë të mirë në rritjen e energjisë së trupit. Lehtësojnë tretjen. Nëse keni konsumuar diçka të rëndë dhe jeni të shqetësuar për fryrjen e barkut, Konsumoni një mollë jeshile, sepse do të ndihmojë në tretje për shkak të enzimave që përmban. Mollët jeshile parandalojnë diarrenë dhe kapsllëkun. Reduktojnë nivelet e kolesterolit të keq. Mollët jeshile për shkak të vitaminave që përmbajnë ndihmojnë në reduktimin e nivelit të kolesterolit të keq. Reduktojnë rrezikun e sëmundjeve të mëlçisë. Mollët jeshile zvogëlojnë problemet e mëlçisë dhe parandalojnë problemet e traktit digjestiv. Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Mirë, mjaft është se çfarë do të shikosh. Goxha, goxha. Ja ku është i habitur komplet. Vetëm po çfarë pamë aman, ca këmbë të padepiluara. Të padepiluara. Sa ta duaj. Nga ata burra është. Ai pra. Ai aty ka gjithë suksesin. 599 i mbaron numri Albanit dhe fiton 2 bileta për në teatrin kombëtar. Bravo, bravo qoftë Alban, që ke gjetur është në prag të publikimit të librit të tij autobiografik Librit apo albumit? Reveal quhet libri. Ah, oh. libri. I përkthyer në shqip Zbulo. Reveal. Ah, prandaj pra, zbuluar. Për zbuluar se kush është Robbie Williams, ti duhet lexosh librin që quhet Zbulo. Mm -hmm. Më hiq atë kopertinën çka ke vënë aty. Tani nuk e di pse Olta u zhgënjye kaq shumë. Libri është goxha trashë me qira fjala. Ai ka shkruar një libër të trashë. Nuk i pëlqen mjekra. Kemi si familje që nuk na pëlqen. Ashtu a? Po po. Bravo juve. Jeni shumë të mirë. Se kështu është me çështje gustosh. Po sigurisht. Ne jemi të gustot. Shije, shije. M'u kujtua diçka tani. Hmm. Hajde na trego. Ishte një çun që edhe pse ishte alamet djali, me thënë drejtën. Mhm. Mm nuk ishte akoma një të fejuar, një vajzë në një marrëdhënie serioze, normale etj etj. Dhe një shoku i vet i thoshte çfarë s'shkon me ty? Gjithë ky çun. Alamet kingu. Lek nuk është se s'ke. E ke vënë sysh makinën mm. e mirë, pse s'ke ti? Ti të një gocë te shpia te prindërit. Ore kam çuar thot ky. Jo një, kam çuar disa. 1 2 3 4, shumë të mira gocat shkojnë hamë drekë thot me mamin, me babin. Mm. S'mi pëlqen mami. Po pse? S'mi pëlqen mami. Ja, dhe nuk i çoj dot më herë tjetër, thotë, te mami, ma bën kështu. Po ç'e pyet mamin dhe ky? Po. Çun mami. Mirë, tha shoku se ky shoku merrte vesh, i tha dëgjo. Ti duhet të gjesh një grua. Një vajzë të re që të kujton mami që është si mami. Mm. Dhe ajo do t'i pëlqejë mamit tha dhe mm. pastaj të jesh në rregull. Mm. Ç'u kaluan ca kohë e takuan këta miqt mbas uh, një far periudhe dhe e pyet ky shoku, thotë, "Ha, a e gjete vajzën e përkryer?" Po i tha ky. Mendoj se e gjeta një moment, por nuk është se eci aq mirë. Hmm. Po pse i tha? Po ishte komplet si mami. Mos. E di atje tha, solla, mami tha, ra në dashuri me të menjëherë. S'ma do babi. S'ma do babi fare. Kështu që, halle, halle, shije, shije. E pëlqejmë s'e pëlqejmë, siç po thoshte Olta. Tam. 9:45 minuta në këtë moment, miq të dashur. Jam shumë mirë. Po, po shikoj, martesa, martesa uh, Jeri. Mm. Çfarë ka? Kush këtë herë? Kjo është nga këto që i sajojnë këta mjeshtrat e humorit, apo di unë se mhm, çfarë, mm -hmm, është një histori, jo. Djali. Më në fund, mezi po pres. Kjo është para martese. Okej. Okay. Djali, më në fund, mezi po pres. Vajza. Do që unë të largohem? Djali, jo, as mos e mendo. A më do? E pyet vajza. Djali, sigurisht. Gjithmonë të kam dashur, gjithmonë do të dua. Mhm. Mm A më ke tradhtuar ndonjëherë? Asnjëherë. Pse ma bën këtë pyetje? Vajza, do më puthësh? Djali, çdo shans që kam. Vajza, do më godasësh? Jo. A je e çmendur? Mundet që të të besoj, e pyet vajza. Mm -hmm. Po, i thotë djali. I dashur, i thotë vajza. Kaq. Pastaj mund të lexohet nga fundi në fillim. Kjo është pas martesës. Pas mar okay. Po. Dhe fillon, i dashur, po, mund të të besoj? Jo, a je e çmendur, do më godasësh, çdo shans që më jepet, do më puthësh, asnjëherë, Pse pyet? A më ke tradhtuar ndonjëherë? Sigurisht. Gjithmonë të kam tradhtuar, gjithmonë do të tradhtoj. Ai ai ai. A më do? Jo. As mos e mendo. A do që të largohem? Më në fund, mezi po prisja. Kështu që varet se e lexon nga nga poshtë lart apo nga lart poshtë dhe merr uh, merr kuptim tjetër pastaj. Pastaj kështu se këta e ekzagjerojnë këtë. Si gjithmonë. E bëjnë uh, Zakonisht është kështu, pa llafe fare. Është më i qetë, do thua. Po të flasim pak edhe për uh, Rozalinën? Rozalina ra prap në burg, me sa kuptoj unë. Prap? Po pse? Po Rozalina Konomi. Bjondja e tmerrshme, siç e tregojnë këta mm. në portalet. S'ka zënë mend akoma kjo. E ke dëgjuar, e ke dëgjuar këtë historinë ti e di? Më duket se kam një gjë nëpër tru. Sepse unë nuk është e dija më përpara, por gjithsesi kjo është një grua nga Lushnja. Mm. Dy herë sot në Lushnjë. Wow. Edhe më ndonjë që po, mbajti hajdutin pesë. Do ta lëmë studion në Lushnjë. Po. Kjo është një grua 41 vjeçare e cila është kthyer në tmerrin e është e ka problem këtë. Kleptomaninë me sa duket, ka dorë. Po. Edhe vjedh zakonisht vjedh, prandaj doja ta thosha se ju vajza mund të jeni ë subjekte ose viktima të saj. Të kësaj. Sepse ajo vjedh zakonisht gra, mm -hmm. ndërsa këto janë duke bërë shopping. Po pra i merr çantën, gjërat. Se e kam bërë unë me gruan time për shembull, po edhe me gra tjera që e bëjnë ndonjëherë kur e lë kanë atë karrocën e mm -hmm. po mhm. them në supermarket, vë po. çantën atje tek ajo. Merr një gjë. E shtyn, merr një gjë, pastaj kujtohet se ka një gjë, por është rreshti tjetër, e lë atë aty, çanta aty. Çanta ikën, po. E di na ndodh shpesh. Nuk ka ndodhur që na e marrin. Vinte po. kjo, edhe vidhte. Kjo vidhte atje po. Mm, po. Kështu që edhe në njërin nga vjedhjet që ka bërë, rreth 2 vjet më parë, mhm. në një butik ka rënë në gruan e një, po, po, ka vjedhur, i ka vjedhur kuletën gruas së një drejtuesi të lartë policisë. Oh, oh. Ah. Dhe normalisht meqë ndodhi që ajo të ishte grua e një. Ashtu kjo u bë shembull. Në atë u kap menjëherë, thonë ata, mm -hmm. me aksionin kapja e biondinës, a ku di unë se çfarë, dhe e kanë dënuar me një vit e gjysmë, një vit e gjashë muaj. Po. Që ka tjilë? Pra, ngjarja ndodhi dy vite më parë, kjo u dënua, tani bie që të ketë dalë. Ka dalë në datë 17. Të këtij muaji? Po. Oke. Okay. Dhe ka vjedhur. Prapë, oh, po, sa po, doli. Po. Urime. Vesi, vesi nuk... Ka vjedhur dhe ka rënë prapë brenda prapë. ka vjedhur uh, një çantë dore uh -huh. në një qendër tregtare, gjithmonë mhm. qendra tregtare dhe i ka vjedhur brenda në çantë një iPhone 6. Ndërsa gruaja ka qenë duke pirë kafe. Dhe kur ka vënë re se i mungonte çanta e dorës, pastaj menjëherë ka denoncuar vjedhjen në stafin e sigurisë së kësaj qendre tregtare dhe ata e kanë monitoruar, kanë parë kamerat mm -hmm. dhe pas vëzhgimit të kamerave ka rezultuar se gruaja që kishte vjedhur çantën ishte ende brenda. Në qendrën tregtare. Ah, sa kot edhe kjo. Mirë po që vjedh po pse s'ikën. Po, po priste që t'i. Fiks. Vërtet? Wow. Edhe me autobus. E kanë gjetur në stacion të autobusit dhe po, e kanë e kanë thirrur edhe një herë brenda në qendrën tregtare për t'i kthyer telefonin zonjës e për të shkuar. Nejse. Shumë mirë. Shkon kinema. Nejse bëhuni gati për foto nudo të Tupakut. Do dalë së shpejti në ankand. Mezi po pres ota të tani nga 15000 dollar. California Love. Po po po. Shumë mirë. 15000 dollarë për një foto mm. nudo të Tupakut. Është foto e vetme që ||, është bërë në vitet 90. Mm. Është bërë diçka kështu. Tupaku s'ka qenë më mbas 96-s, kështu që. Okej, okay, mirë. Ka një vlerë tjetër. Ne kemi arritur drejt fundit miq dash këtu në klubin e mësit po bra, është më shumë simbolike se çdo bësh me po, të. Po, pra, po. Foto është. Ta varesh në mur. Po sa foto Tupaku ka futur në Google ke pa fund nuk. Ja, është origjinale. Nëse. Okej, okay, mirë, nuk e di. Për më tepër te Club FM Pikali. Okej. Okay. Ne do të ndajemi këtu miq dashur. Do ju lëmë orgesën e cila vjen me Music Box në vazhdim valet e radios Club FM në 104. Nga Blendi, Jeri, Altini, Olta, Lori. Dhe ju kemi qesit në Club FM dhe Clan Plus. Pasi një ditë fantastike, ne ju lëmë këtu, ju takojmë sërish nesër, një senjor pushim për juve. Faleminderit Blendi. Ikime? Ikime, ikime. Ne bafshim. Ta bëjmë ta bëjmë si shërbim këtë, ta thyejmë xhamin me shërbim.